خب بسم الله الرحمن الرحیم درس سی و التمییز یک تمیز رو در دو درس آورده خب بله یک تمیز المفرد و تمیز النسبه درس اول تمیز مفرد و تمیز نسبت است 214 ما هو التمیز تمیز چه هست 215 فی کم موضعان یقع تمیز المفرد در چند جا واقع میشه تمیز تمیز مفرد کم وجها للاسم الواقعی بعد اسماء المقادیر چند حالت دارند اون اسمی که واقع میشه بعد از اسمهای مقدار هفته فی کم موضعا يكون تمیز مفسرا ابهام نسبت در چند جا تمیز ابهام نسبت رو تفسیر میکنه 218 متى يجوز نصب التمییز و متا یجوز جره بمن چه زمان جایز است نصب تمییز و چه زمان جایز است جرش به وسیله من و التمييز جامدتون جامده و ابهام ما قبلها نحو اندی رطل رطل زيتان و اشتهر التاجر امانتا میگه تمیز نکره می باشد جامد می باشد ابهام ماقبل رو برطرف می کند ابهام چی رو؟ مانند دی رتلون زیتن در نزد من یک رتل رتل یک مقداره در نزد من یک رتل روغن هست خب اینجا زیتن تمیز هست ابهام ما قبل رو چکار میکنه؟ از بین میبره موقعی که ما میگیم در نزد من یک رتل هست ابهام وجود داره که یک رتل چی واشتهر التاجر امانتا مشهور شد تاجر خب از چه جهت مشهور شد بعدا رفع ابهام میکنه از نسبت میگه از جهت امانت از جهت چی؟ پس اون ابهام نسبت رو برطرف کرد فاید فزیتن اوضح جنس رتلی نافيا كونه من اجناس اخرى کلمه زیتن میگه واضح کرد جنس رتل رو موقعی گفت نزد من یک رتل هست خب یک رتل چی؟ میتونه هر چیزی؟ باشه زیت اومد و اون جنس رو از بقیه اجناس واضحش کرد بقیه رو نفی کرد و امانتا اوضحت نوع الاشتهار و سببه و هو الامانة للمال والكرم اینجا هم موقعی گفت مشهور شد تاجر از جهت مال یا از جهت کرم نه اومد رفع ابهام کرد که از جهت چی؟ امانت و یسمى الاول تمییز مفرد لانه یبین ابهام الاسم المفرد المذکور میگه اولی تمییز مفرد نامیده میشه زیرا بیان کرده ابهام اسم مفرد مذکور را از رتل چکار کرده؟ رفع ابهام کرده پس تمیز مفرد هست والثاني تمیز نسبت لانه یبین الابهام الحاصل عن نسبة الاشتهار إلى التاجری بوجه الاجمال دومی تمیز نسبت نامیده میشه زیرا بیان کرده, بیان کرده ابهامی رو که حاصل هست از نسبت مشهور بودن تاجر که به شکل اجمالی اونو گفته بود دو يتفق الحال والتمييز في أنهما اسمان نكرتان فزلتان منسوبتان رافعتان للإبهام ويفترقان في ثلاثة أمور میگه حال و تمییز در این چیزها با هم دیگه متفق هستند در این که هر دوتا اسم هستند نکره هستند فضله هستند منصوب هستند و رفع ابهام میکنند و چکار میکنند؟ و يفترقان في ثلاثة أمور و در سه چیز با فرق دارند تجيء الحال جملة وظرفا والتمييز لا يكون إلا اسما فرق حال و تمييز در اینه که حال بشكل جمله و ظرف تمييز فقط بشكل اسم مياد با الحال مبينة للهيئات و للذوات فرق دومون شون که حال اون حالت و کیفیت رو چکار میکنه بیان میکنه و تمیز ذات رو جیم حق الحال الاشتقاق و حق التمیز الجمود حق حال مشتق بودنه و حق حال چیه؟ حق تمییز جامد بودنه اما گاهی موقع برعکس هم میاند پانزه تمییز المفرد یقع فی اربعه مواضع تمیز مفرد در چهار جا میاد تمییز مفرد در چند جا میاد؟ چهار جا یک المساحه در مساحت مانند هذا ذراع اردان این یک ذراع هست ذراع اینو میگن از سر انگشت تا آرنج اینو میگن یک ذراع میگه این ذراع هست بعدا میگه ارزند یک ذراع زمین خب اینجا از مساحت رفع چی شد؟ اهم شد والوزن دو وزن مانند اندی رطلون اصلا نزد من یک رتل اصل هست اینجا رفع تمیز از شده؟ از وزن والکیل از کیل مانند اعطیت الفقیر مدن قمحن فقیر رو یک مد یک مد یک مشت رو میگن یک مد گندم دادم ها و یقال لها اسماء المقادیر اینا رو اسماء مقادیر میگویند العدد از عدد رفع ابهام میکنه و هو قسمانی عدد بر دو قسم سریح مانند اندی ثلاثون قلما نظما سی قلم است و کنایتا و کنایتون نحو کم سطرا کتبت چند سطر نوشتی که اینجا از کم رفع ابهام کرده که کم کنایه هست کم چه هست؟ کم دیگه سریح نیست از عدد مشخصی نیست چند تا بله خب دويستو شوزع للاسم الواقع بعد اسماء المقادير أربعة أوجه بيجي اون اسمی که بعد از اسمهای مقدار میاد چهار تا حالت داره اون اسمی که بعد از اسمهای مقادیر میاد چند حالت داره؟ اسمهای مقادیرمون مساحت و وزن و کل آه؟ میگه اون اسمی که بعد از اسمهای مقادیر میاد چند حالت داره؟ یک النصب على التمیز یک منصوب بودن به خاطر تمیز دو والجر بالمضاف حالت دومش اینه که مجرور میشه به خاطر مضاف بودن به خاطر چی؟ مضاف بودن اضافت بله پس یک به خاطر تمیز منصوب بشه دو به خاطر مضافن الیه بودن مجرور بشه او به من یا به وسیله من مجرور بشه و رفع علی البدلیه حالت چهارمش اینه که مرفوع بشه به خاطر بدل بودن پس شد چهار حالت چند حالت؟ نصب جر به خاطر تمیز بودن جر به وسیله مضاف سه جر به وسیله من چهار رفت به خاطر بدل بودن مانند اندی رتلون زیتن که اینجا به خاطر تمیز منصوب هست اندی رتلون زیتن اینجا به خاطر مضافون اله بودن چیه؟ مجروره عندي رجل من زيت اینجا بوسيله من مجروره عندي رجل زيتون كي اینجا زيتون بوسيله يه بخاطر بدل بودن مرفوع است پس اسمی که بعد از اسماء مقادیر بیاد چهار حالت فوائد يلحق بأسماء المقادير في نسب التمييز كل ما دل على مماثلة أو مغايرة نحو من لنا بمثلك بطلا ما لنا غيرك سندا ما لنا غيرك غيرك سندا سندا او متفرعا من مميزه یا شاخه از مميزش باشه در فایده میگه میگه ملحق میشه به اسمهای مقادیر در منصوب بودن تمیز هر آنچه که دلالت بر مماثلت یا مغایرت بکنه هر آنچه که دلالت بر مماثلت یا مغایرت مانند من لنا به مثل که که اینجا دلالت بر مماثلت میکنه چه کسی است برای ما به مانند تو قهرمان نیست برای ما جز تو پشتیبانی مالنا غیرک سندن یا متفرع از ممیزش باشه مانند لی خاتمون ذهبن اینجا متفرع از چیه؟ ممیزش هست لی خاتمون ذهبن خب خاتم از جنس چیه؟ از جنس ذهبه از جنس چیه؟ دو ممیز العدد ينسب مفردا مع أحد عشر وتسعة وتسعين وما بينهما ويجر مميز العدد ينسب آه مميز العدد مميز العدد ينسب مفردا مع أحد عشر وتسعة وتسعين وما بينهما ويجر بالمضاف مجموعا مع الثلاثة والعشرة وما بينهما ومفردا مع المئة والألف اینجا یک نقطه ای رو گفت ولی ای کاش که مثال آورده بود ولی مثال نیاورده حالا میگه ممیز عدد منصوب میشه و مفرد در حالی که چه باشه؟ مفرد باشه از احد اشاره تا تسعت و تسین مانند رأیت احد عشر کوکبا ببین ممیز عدد مفرد و منصوب میگه از 11 تا نو مانند رأیت احد عشر كوكبا كوكبان هم مفرد و هم چیه منصوبه رأیت تسعة وتسعين تسعین این از یازده تا 99 مفرد است و ما بین اینها یعنی از 11 تا 99 هر عددی باشه مفرد و منصوبه و یجر بالمضاف مجموعا مع الثلاثه والعشره و ممیز عدد میگه مجرور میشه چی میشه مجرور میشه بخاطر مضاف الیه بودن و به شکل جمع بیاد از سه تا ده مانند رأیتو ثلاثت رجالن یعنی آقا این ممیزش هم جمع و هم چی؟ مجرور بخاطر اینکه عدد بهش مضافه عدد بهش چیه؟ مضاف پس به وسیله مضاف مجموع هست و مجرور مجرور هست و به شکل جمع بکار میره از سه تا ده رأیتو خمسة رجال خمسة كتب آه؟ هم جمع هم مجموعه وما بينهم خب از سه تا ده میجوری و مفردن میگه به شکل مفرد به میره مع المئتی والالف با صد و با هزار با صد و هزار مفرد و مجرور مفرد کار میره بله مال شما چی نوشته؟ شو یک شعریم فکر هستد انا چی که ز سه تا ده همه جمع اند و مجرور ز ده برتر همه فردن تو منصوب فکر چی جبران خیلی جبران چی کردن چی چیزی رو بله رأیتو مئت رجل رأیتو مئت رجل بله مئه الف مجرور مشان رجع بله هفته إن التمييز المفسر إبهام نسبة يكون منقولا عن الفاعل بيجي تمییزی كي تفسير ميكون ابهام نسبة رو چندين حالت داره يك منقولا عن الفاعل منقول از فاعل هست يعني در اصل فاعل بوده از فاعل نه ولی تبدیل به چی شده؟ تمیز نقل شده از فاعل بودن نقل, شده پس این تمیزی که ابهام نسبت رو تفسیر میکنه یا منقول از فاعل است مانند فاضل ایناو اند فاضل ایناو خب اند اینجا تمیزی هست که از جمله از نسبت رفع ابهام میکنه ها بله. این در اصل فاعل است چطوری در اصل اینطور بوده فاض ماء الانای فاض ماء ومن هذا الباب التمييز الواقع بعد اسم التفضيل از النوع هست اون تمييزي بعد اسم تفضیل میاد مانند زيدون ارجح منك أقلا زيدون ارجح منك أقلا عقلا بله زید ارجح منك عقلا ای رجح عقلو که مال شما چی نوشته خب این چی نوشته زید و عرض زید دیگه فتح کسیر نه زید و عرض خب این اینجا نوشته زید ارجح من که عقلا گفته ای رجح عقلو این نیاز به بررسی داره واقعا ای رجح عقلو خب معنی جمله اینه زیدون ارجح من که عقلا زید عقلش از تو چیه؟ بالاتر است این معنی درست اگر ما بگیم رجح عقلک رجح عقلک عقل او از عقل تو سنگین تر شد این نیاز به بررسی داره او المفعول یا منقول از مفعول هست یا منقول از چه هست مانند حسدنا الارض قمحان خب درسته این قمهن در از مفعول بوده در از چنین بوده حسدنا قمح الارض درو کردیم گندم زمین را پس این تمیزی که ابهام نسبت رو تفسیر میکنه یا منقول هست حالا یا منقول از فائله یا منقول از مفعول و یکون غیر منقول انشه و گاهی غیر منقول از چیزی میباشد مانند لله در روح فارسن يا لها ليلة كفى بالموت واعظا كي عندما نقول نيس فارسا وليلة واعظا إنها تمييز غير منقول هستن فإذا يكون التمييز غير منقول إذا لم يكن رده إلى تركيب يقع فيه فاعلا أو مفعولا به أو مبتدا والمنقول خلاف ذلك أسون زيد أرجح منك عقلا اگر اگر اینو اینجوری میگفت همونی که گفتم نیاز به بررسی داره عقل زیدن ارجح من که ها بله. یعنی منقول از مبتدا بهتر بود منقول از مبتدا چی بود بهتر, بود که اونجا گفته بود منقول از, از باب از نوع منقول از فائله گفته بعد از اینکه منقول از فائل توضیح داده بود اونجا گفته بود این زیدون ارجح من که عقلا یعنی از این بابه خب در هر صورت میگه ما چه زمان میدونیم که این تمیز غیر منقول هست ها یا منقول یا منقول هست میگه تمیز غیر منقول هست زمانی که ممکن نباشه تو اونو تبدیل به ترکیبی کنی که در اون ترکیب فائل واقع بشه یا مفعول واقع بشه یا مبتدا اگر تو تونستی اونو در ترکیبی قرار بدی که اونجا فائل واقع بشه یا مبتدا واقع بشه یا مفعول واقع بشه اون موقع منقوله مثلا در فاضل اینا و ما تو میتونی ما انو در ترکیب بیاری که فاعل واقع میشه فاض ماء الاناء در حسدنا الارض قمحا حسدنا قمح الارض در ترکیبی قرارش دادی که چه تبدیل به چه شد به مفعول یا عقل زید ارجح منک مبتدا ها بله, بله. تمیز غیر منقول باشد زمانی که ممکن نباشد رد, رد آن به ترکیبی که در آن ترکیب فائل یا مفعول یا مبتدا واقع میشه و المنقول خلاف ذلك اما منقول برخلاف اینه در منقول تو میتونی تمیز و در ترکیب فائل قرار بدی یا مفعولش قرار بدی یا مبتدا دوی سو هجده اذا تمیز و منقولا عن فاعل او غيره يجب نسبه کما مثلنا میگه زمانی که تمیز منقول از فائل باشه یا از مفعول باشه یا از مبتدا باشه خلاصه منقول باشه میگه واجب است که منصوب بشه ماننده فاضل اینا او ان فجرنا الارض عیونا در قرآن اومده فجر فجرنا الارض در اصل چونین هست فجرنا عیون الارض منفجر کردیم چشمه های زمین را خب و اذا کان غیر منقول جاز نسبه و جاز جره بمن اما زمانی که غیر منقول باشه ببین اگر منقول باشه باید منصوبش کنیم اما زمانی که غیر منقول باشه جائزه که منصوبش کنی مانند لله فارس هن و جاز جر به من و جائزه که به وسیله من هم چکارش کنی مجرورش کنی مانند لله روح من فارس لله روح کفا بالموت من واعظ کفا بالموت تو میتونی بگی کفا بالموت واعظا میتونی بگی کفا بالموت من واعظا اینا قواعدی بود که در این درس آورده بود